Gaurtik aintzina, iparaldeko ogoi bat ostatuak eskainiko dute erriko, ogia eta araiarekin eginiko hamburgesa. Banatzaile bati esker produktuak freskoak iritsiko dira ostatuetara, erriko marka berrogai okin eta euntagoita amaharagi ekoslerekin ari da lanean. Elburua da, ahal bezain bat ostatuak proposadezaten erriko bergera, peio kiat erriko aragia markaren lehen dakaria. Eran ahide, oai, eh, eta jatetxek ahalko diela dela iosten eh, ebenko agia eta ebenko ogiaikin egin iten burgera Eta gu, bon, eh, badiz urtia hasi gela gogoetatzen, e, juntatu ginen ikusteko segiten argunin e, eh, e, burgeren unguian. Et ikusten dugu ge, gehug eta habo hai jate txetan badela burger, izan da din e, e, herriko edo ebai e, izardun jate txe handi hoitan badia burgerak, ordina eginen Eh, zentako ez eh, bien artin, bi talden artin, uh, mozkin bat uh, proposatzia. Filosofia badu badugu eta hemengo agia behar dela sustengatu, hemenko laboia behar dela sustengatu, presio zuzen bat, do susen bat uh, emaitez laboier uh, ofiziotik bizi ditian, bizi gitian. Oftalariek kit modura ukanan dituzte ogia eta aragia, ondotik haiek nahi bezala gehitzen ahalko dituzte osagaiak.